Davor Pejić je tehno guru. Dobrodošli, dragi slušatelji, u još jedan guru Moje ime je Davor Pejić, a sa mnom se nalazi Vlaho Grbić, osoba koja je pokušala spojiti nespojivo filmski svijet i svijet javnog života, odnosno hodanja po gradu Dubrovniku. Možda vam sada nije jasno o čemu točno govorim, ali upravo u narednih desetak minuta saznaćemo što se točno krije iza ovoga kolega i ja smo začetnici e, aplikacije e, koja, se, koja vodi turiste po gradu. Imamo Game of Thrones, ali nije samo Game of Thrones, imamo još dvije ture. E, piratsku turu i sad u izradi tura Dubrovačke legende. Ok, malo ćemo probati to pobliže objasniti ljudima ovako preko radija, našim slušateljima. Dakle, koncept je sljedeći turist dođe u Dubrovnik, znajmi tablet na kojem se nalazi aplikacija i rješavajući i hodajući po gradu, rješava određene zagonetke, dolazi na određene lokacije gdje je, na primjer, u ovom slučaju Game of Thrones sniman, pogleda scene iz, direktno iz filma, snimane baš na toj lokaciji, riješi zagonetku i ide na novu lokaciju i na taj način ne samo da prati turu Game of Thronesa, nego i razgledava sam grad. Tako je, sve upravo ko što si rekao, ne bi da zbio na turi. <laughs> Jesam, evo moram reći, probao sam turu i preporučujem je svakome. E, za nas je bila dobra jer nas je, ja možda nisam toliki ljubitelj Game of Thrones ili toliki fan kao neki možda od naših slušatelja, ali mi je bila izuzetno zanimljiva iz ove perspektive razgledavanja grada. Jer neke uličice sigurno ne bi prošli ili ne bi pogledali neke znamenitosti da nismo uzeli aplikaciju. zato naša aplikacija radi i na principu tog nekog treasure hunta E, gdje e, korisnici rješavaju te neke zagonetke i nakon što ih riješe vodi ih do sljedeće lokacije. Otkud sama ideja? E, ideja je došla od mog kolege koji je bio u Austriji na razmjeni studenata gore i u jednom trenutku su oni imali tu kao neku turu, isto treasure hunt s tabletima i onda je on vidio da to nema u Dubrovniku, mene kontaktirao i napravili smo to za, za I samostalno ste iskodirali i u dogovoru s gradom i turističkom ne, ne, ne, Nismo, u dogovoru s gradom ništa, samo samostalno radimo privatno. E, iznajmili smo e, prostor e, blizu samog centra i sa turističkom zajednicom surađujemo u smislu samo što su nam leci kod njih, imamo mm letke kod njih. I kako za sad napreduje? E, pa, prošlo ljeto nam je bila prva sezona i mi smo jako zadovoljni, e, ali što je još bitnije, zadovoljni su i turisti, to je korisnici naše aplikacije. Svima se baš svidjelo e, od dvije ture što sad nudimo, pa Game of Thrones tura je najviše išla. Vjerojatno u zadnjim godinama, pogotovo Game of Thrones je nekako zaštitni znak grada pa, Dubrovnika. Da, recimo da, Game of Thrones kad se počeo ovdje snimati, e, e, to je većina, dosta ljudi dolazi baš samo, samo zbog toga. Zašto se ovdje snima, ne zbog zidina, ni zbog ničega, nego zbog Game of Thrones. Tvoja nekakva pozadina prije samog, e, same, same izrade ovih aplikacija, radio si mnogo toga, ali što te možda nagnalo na put ka aplikacijama? Pa nagnalo me što dosta vremena ovako provedem na internetu i gledam podcaste, slušam razne emisije i vidim ono da dosta ljudi sad e, ide u to nekom smjeru aplikacija i logično je da će se morati dosta toga u budućnosti promijeniti ko što se sam mijenja i ono odlučio sam da da bi bilo pametno da i ove turističke ture malo unaprijedimo i napravimo tu aplikaciju bez, bez turističkog vodiča zapravo. Turistički vodič je tablet. Dio si Unidu radija, studentskog radija u Dubrovniku i tu su neki tvoji prvi koraci susreti s medijima. Ja zapravo slučajno došao na Unidu radio jer e, s jednim prijateljem sam e, samo sjedu u hodniku i on meni samo rekao ono, ajmo, ajmo vidjeti što se tamo događa i došao sam, svidjelo mi se odmah, počeo sam raditi e, emisiju prvu petkom u Rikver se zvala, e, ono, pregled tjedna, zanimljiva emisija i ostao sam tri godine tu, nažalost nisam više, nisam mogućnost, nisam više student, imam sad posla drugog, ali uvijek se rado vratim lijepo vidjeti da se alumni i stari članovi da se vraćaju, tako i kod nas na Radio Sovi. Za kraj nekakva poruka, pogotovo mlađima, studentima, koji imaju želju i ambiciju nešto pokrenuti, primjerice aplikaciji ili nešto slično, a nekako im fali možda još jedna ona iskrica, još jedna ona zadnja rečenica zašto da krenu u tom smjeru? E, pa zato što je to budućnost. To je, to je sigurno budućnost jer je sve ostalo nema više smisla. E, mislim. da si sažeo idealno u jednoj rečenici sve što sam od tebe tražio. Za kraj, dragi naši slušatelji, odjavljujemo se s onom standardnom rečenicom. Ostanite znatiželjni i postanite proaktivni. Davor Pejić je tehno guru.